auscultu cae ripetu. Porzio decnau. Fin fine alvenis somerai ferioi. La fresciai ventetoi mildigas varmegon. Si sidas sur benco, cae legas revuon. Ni faris quinope biciclan excurson someran plesuron si trovis ce lago. Boat veturado nur costis mal multe. La homoi attendis la shipon sur caio. Gi baldau alvenis, cae donis signalon. Somere mi ofte veturas al lago. Ni sidas en climatizita vagono ja estas agrable veturi per traino. Mi vercas versajoin somere ce lago. La gaia et accelas creivon. Ne mancas ideoi pricio mi scribu. La vivo sen fine offertas la temoin set nun mi malsatas, kai pauson besonas. Mi mangios salaton, kai trinkos bieron. Fortega in doloroin si sentis en brusto. Ni volas applici naturan metodon. Racontu al ili tut simple la veron ne estas facile decidi pri tio. Li estas sendube tre sperta faculo. La lumbilt prelego tre placis al ciui. Li montris la foto in sur granda ecrano. Vi devas enshalti la laut parolilon, au ciu vi preferas orel auscultiloin? Li trovis abunde da materialo por plene malcovri grandegan scandalon. Ne estas facile educi infanoin, kai ili besonas ja multe da amo, sed ancau ordemon infanoi aciru. Ge patroi attentu prisiai gefiloi. Post actualigo de ito sistemoi, softvara problemo lamigis serviloin. Suferis clinicoi, suferis trafico. Sed oni rapide riparis la cimon, la cimo concernis vindosain sistemoin. Gin causis usona softvara firmao. Ien mala de centra regado. Mal centre la vivo funccias pli bone. Eraroi ocasas, cae ciam ocasos, mal centra agado limigas damagioin. Ocasis ter tremoi sur tri continentoi. Ien foie tre fortai, ien foie mal fortai. Al voco atingis lindum dum conferenzo. Li devis rapide forlassi la eion. Li urge vetturis al siae ge patroi. La patro suferis trafic accidenton. Bon chance la patro ne estis vundita. La auto nun havas signifain damagioin. Ancora ne eblas calculi la costoin. Sed asecurita la auto ja estas la mia pritaxo la situazio ne esta stangera sed considerinda nun gravas rapide reagi etio char tamen ia povus aperi problemoi la estro sen change approbis proponon non ciui clopodas attingi la celon si devis promessi al sia patrino che si post la balo tui heimen veturos. Li ne plu capablas repagi crediton, char liae en enorme mal Li havas ancora o privata in reservoin, sed tiui necessas por pagi la vivon.